Nikmat kesehatan, nikmat aman, kesehatan, keamanan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang juga yang diberikan kepada kita semuanya dan juga nikmat Islam dan iman adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kita semuanya jadi orang-orang yang beriman kepada-Nya kemudian yang kedua kalinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas adanya acara-acara yang positif semacam ini setelah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih atasnya kami juga kemudian kami berterima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara-acara yang positif semacam ini yang mana sempat sekian lama vakum Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di tempat yang mulia ini untuk saling berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Yang ketiga kalinya sebagaimana panitia memberikan tema acara kami pada saya pribadi yaitu mengenal sahabat ya. dan materinya makalahnya sebagaimana bapak dan ibu saudara-saudara dan saudara saudara sekalian terima kita mulai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang disampaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan lidah saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan lidah saya dalam menyampaikan materi yang penting ini. Ikhati wa akhwati azakumullah. Langsung saja sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai sahabat ya. Definisi sahabat. Definisi sahabat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mahmud At-Tuhan dalam kitab beliau Tisir Musnadul Hadis halaman yang ke-198 Beliau mengatakan dinamakan sahabat itu secara istilah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala al-islam yaitu yang disebut seorang sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memeluk agama Islam. Wa mata ala Islam dan meninggal juga dalam kondisi Islam. Karena orang yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia meninggal tidak dalam keadaan Islam tidak dikenal sahabat Abu Talib tidak dikenal sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertatap muka walaupun waktunya itu sekedar ketemu saja. Satu jam, satu hari, satu pekan, satu bulan, sekian tahun, tidak ada batasan waktu. Yang penting dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dan bertemu, kemudian dia mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam kondisi Islam. Kemudian beliau mengatakan walau tafadalat dzalika riddatun ala sahih. Walaupun seandainya dari tengah-tengah antara tatkala dia masuk Islam sampai menjelang meninggalnya itu ada seandainya dia pernah ridda, pernah murka, kemudian kembali lagi ya dan meninggal dalam Islam tetap juga dinamakan sahab sahabat menurut pendapat yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Mahmud Abdurrahman dalam kitab beliau sebagaimana saya sebutkan tadi saya sekalah Afan Taisir Musal Hadith halaman yang termaktub dalam makalah itu yaitu 198 Ikhati Anda Allah membahas tentang sahabat ini tentu kita akan harus tahu kedudukan sahabat ini. Oleh karena itu, dalam kitab yang di samping saya ini, yaitu Syarah Al-Aqidah Ta'awiyah, disebutkan. Ya. Dan saya akan akan merujuk banyak pada kitab ini. Ya. Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu dalam Al-Qur'an maupun sunah sallallahu alaihi wasallam ini konsekuensi kita untuk membicarakan sahabat harus kita mengetahui kedudukan sahabat itu siapa sahabat itu harus kita tahu dulu kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji beliau-beliau memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat seperti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal-ladzina ittabi'u al-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang telah dahulu yang lebih awal dan yang dahulu yang memeluk agama Islam dari kalangan orang muhajirin dan ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti beliau-beliau itu dengan kebaikan. Rasulullah anhu warahmatullah. Allah Subhanahu wa Taala telah rela. Allah Subhanahu wa Taala telah rela pada mereka. Warahmatullah dan mereka juga rela kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah merupakan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa'adda lahum jannatin. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan buat mereka itu surga-surga. Yang mana surga-surga itu terjadi tahtah al-anharu khalidina biha abada. Yang mana surga-surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tetap tinggal di dalam surga-surga tersebut khalidina biha abada. Selama-lamanya. Zalikal fawzul alim. Yang semakin itu adalah keberhasilan yang besar. Kita tanya kepada kita. Kita tanya kepada diri kita masing-masing. Adakah di antara kita yang dijamin seperti dijaminnya Allah SWT untuk mengatakan? La wa alfu kalla. Kalla wa alfu kalla. Sama sekali tidak ada. Tetapi sahabat Nabi SAW dijamin. Dijamin masuk surga. Dan Allah ridha kepada mereka Walaupun seandainya ada kesalahan-kesalahan, seandainya kesalahan-kesalahan dan itu adalah manusia, wajar manusia pernah salah, pernah keliru. Tapi para sahabat Rasulullah SAW telah ditetiak, direkomendasi sama Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi ini. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana Al-Quran turun di zaman mereka Al-Quran turun sebab mereka Tentu beliau-beliau itu adalah orang-orang yang paling mengerti Dengan ayat dan ayat Nabi SAW Ini yang pertama Yaitu surat At-Tawbah surat ayat yang ke-100 Yang kedua firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fatih Surat yang ke-48 Surat yang ke-48 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah ridwana bahwasanya Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah delegasi Allah subhanahu wa ta'ala Walladina ma'ahu dan orang-orang bersamanya siapa bapak-bapak? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu asyiddaru dan orang-orang bersama beliau itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tegar terhadap orang-orang kafir. -orang Ruhamaa bainahum dan berkasan sayang menyayangi kasih mengasihi di antara mereka sama Islam innamal mu'minu taqwa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tarawu ruk'an sujada anda melihat mereka itu ruk' sujud Allah tidak mengatakan rakaat atau raki'in sajidin tidak rukun sujada betul-betul beliau dari pada selalu banyak rukuk dan sujud siwa mubala rukun dan sujada rukun sujada para sahabat Rasulullah sallallahu itu banyak rukuk banyak mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka cari yabtaguna fadlan min Allah. Mereka itu mencari karunia dari Allah Subhanahu wa ridwana dan keridaan Allah Subhanahu wa Keridaan Allah Subhanahu wa taala yang dicari semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu al-ikhlas Al-ikhlas fil qawli wal amal. Ikhlas dalam ucapan dan berbuat sebagaimana para para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabdikan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicela qablan min Allah ridwan. Yabtaghuna qablan min Allah ridwan. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Simahu fi wujuhin min akhir sujud Tanda mereka ada bekas di wajah mereka Bahawa wajahnya ada ceria Wajahnya ada bersinar Karena dia yang bicara adalah keutamaan dan rida Allah subhanahu wa ta'ala Kelihatan orang yang suka sujud dan rukuk Kelihatan dengan orang yang tidak semacam ini. Bapak dan ibu bisa bayangkan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat jalan-jalan itu. Orang-orang yang suka sujud dengan orang yang tidak sujud. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat kelihatan di wajahnya. Orang yang sholat nur wajahnya. Orang yang tidak sholat. Meninggalkan sholat, sudah kehidupannya sengsara, tidak sholat lagi. Sengsara dunia dan akhirat khasir dunia wal akhir walaupun kita. Tetapi baiklah dalam ayat ini bahwasanya wajah para sahabat itu ada kelihatan dari wajahnya ada setuju. Ya. Maaf dalam hal ini sekali lagi maaf bersungguh maaf bukan berharus maaf saya katakan tidak harus ya min atas sujud itu ada tanda yang di sini maaf sekali lagi maaf ya. Dan saya anjurkan kepada yang hal ini. Maaf, sekali lagi maaf. Kita hendaknya berupaya ketika maaf ya, sujud itu ya, jangan terlalu dekat ya, tak terlalu bekas satu teriak kita bukan mak sekali lagi mak yang ada ininya mak sekali lagi. Ya. Dan insyaAllah itu adalah bin asal sujud salah satu. Tapi itu bukan inti. Ya. Bukan inti. Bukan inti. Biarkan itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Triknya di antaranya adalah yang penting tatkala kita sujud adalah sab'ati ad'ab. Ya, tujuh anggota sujud itu ya. menempel di antaranya ada ini dengan hidung. ya. agar apa maksud saya biar tidak kelihatan cap di sini ya. sekali lagi maaf maaf sekali lagi maaf ya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, perhatikan Dalam surat yang sama juga surat Al-Fatih ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajara." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului dengan laqad Lam lam tawqif dan qad masuk di fi'il madhi al tahqiq tahqiq tahqiq tahqiqi wa tahqiq betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah rela telah ridha kepada orang-orang mukmin yang mana mereka in yubai'unaka tahta ash-shajara di mana mereka-mereka itu telah membaiatmu telah berjanji setia kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta syajar di bawah pohon itu baitul ridwan ketika peristiwa Hudaybiyah ya, ya. siapa beliau-beliau itu diketahkan apakah para sahabat bapak-bapak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz yubai'unaka tahta syajarah di mana para sahabat itu telah kaum mukminin dan para sahabat telah membaiatku di bawah pohon. Allah ridho kepada beliau-beliau. Berapa jumlahnya beliau-beliau itu? Dikatakan seribu lebih, seribu empat ratus lebih sahabat takkan membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho semuanya. Allah ridho kepada beliau-beliau itu. Ini menunjukkan keagungan kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi di antaranya ayat-ayat yang lainnya surat Al-Anfal ayat yang ke-72, surat Al-Hadid ayat yang ke-10, kemudian Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai 10. Itu semuanya menjelaskan keagungan dan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya cukupkan tiga ayat tadi saja. Kemudian sedangkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu ketika ada sedikit persengketaan antara sahabat yang mulia Khalid bin Walid Sayyidullah Muslim dengan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ada sedikit sedikit sengketa sehingga Khalid sempat mencaci Abdul Rahman bin Auf. Ya. Yang mana beliau akan sebutkan nanti Rasulullah termasuk Ashabul Mubashirin bin Jannah setelah Rasulullah SAW mengetahui tentang hal itu dan Khalid Walid radhiyallahu anhu ada sedikit cekcok di antara berdua antara Khalid Walid dengan Ibrahim bin Auf ya dan sempat Khalid Walid mencaci Ibrahim bin Auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tatubbu ahadan min ashabi janganlah kalian salah satu di antara kalian ya atau di antara kalian mencaci salah satu di antara para sahabat sahabatku walau anna ahadakum anfaqa mithla ahadin zahaban ma ajra mudda ahadin wala nasibahu rawahu al-bukhari wa muslim Kata Nabi SAW, seandainya salah satu di antara kalian menginfakkan ya, seperti gunung Uhud dari zahat, dari emas, ya, itu tidak akan sampai dengan pahala seperti apa yang diinfakkan oleh sahabat. Tidak akan sampai pahalanya seperti apa yang diinfakkan oleh oleh sahabat. Ya. Ma'a kamu ta'adil wala nasiba. Tidak akan sampai satu mud. Ini satu mud. Jadi nafkah yang dikeluarkan seperti gunung Uhud itu yang besarnya kurang lebih 5 kilo meter persegi kurang lebih itu tidak akan sampai dari dahar dari emas diinfakkan dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat nilainya tidak sebanding dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat walaupun satu mut satu mut saja tidak sampai ini satu mut dua tangan ini satu mut wala nasifa separuhnya saja tidak sampai separuhnya tidak sampai juga. Jangankan satu bus, separuh pun tidak sampai dengan apa yang dinakahkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Jadi tidak ada apa-apanya kita Seandainya umur kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur kita tidak pernah berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah tidak ada apa-apanya. Tidak cukup dibandingkan dengan amalnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Kemudian yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Tazkiyah juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang dalam hadis yang sahih. Hadis yang makruf sering kita dengarkan. Ya. Yaitu sallallahu alaihi khairun nasi apa Pak? Qarni. Ya. Khairun nasi qarni. Tsumma alladziina lahu tsumma alladziina yadunuh. Muttafaqun alaihi عن عمر عن عمر ابن حسين رضي الله عنه kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masa di abadku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasakum sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladziina yunahum, thumma alladziina yunahum. Kemudian generasi berikutnya siapa itu? Jadi Thumma alladziina yunahum, yaitu generasi berikutnya juga yaitu adba'u tabi'in, para pengikut tabi'in atau yang lebih familiar dengan sebutan tabi'u tabi'in. Ya. Hadis sahih dari Bukhari dan Imam Muslim. إخوتي أعزكم الله Al-Imam Tahawi Al-Hanafi pernah mengatakan ya. Beliau mengatakan hubbuhum yani hubbu sahabat hubbuhum dinan wa imanan wa ihsanan Mencintai para sahabat itu adalah bagian dari agama Mencintai para sahabat adalah bagian dari agama. Karena beliau-beliau ini adalah penyampai risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sampai kepada kita-kita ini. Jadi mencintai mereka adalah bagian dari agama dan iman dan ihsan. Wabudhum kata beliau Al-Imam Al-Tahari Wabudhum kufrun walifatun wadziyah Membenci para sahabat Kekafiran Kelipakan dan perbuatan yang melampaui batas Ifadi Al-Jazimullah Kemudian perhatikan di makalah yang kedua itu Atau poin yang kedua Itu bagaimana kita mengetahui sahabat Halaman yang pertama Sahabat dapat diketahui dengan salah satu cara dari lima hal. Yang pertama, kabar yang mutawatir. Yang disebutkan mutawatir yaitu yang mana sekelompok orang itu sudah sepakat, sekelompok orang itu sudah sepakat dan mereka tidak akan ber, apa, bersepontol untuk berbuat kejir, berbuat dusta atau bohong. Ya, namanya khabar mutawatir mutawatir. Seperti apa kabar mutawatir bahawa agar kita mengenali sahabat? Yaitu Al-Qulafah Rasulullah. Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Kabar mutawatir bahawasanya beliau ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Mashbur, yang tersohor, yang terkenal. Ya, selain empat sahabat tokoh-tokoh tadi itu Yaitu dicontohkan di sini adalah Ukas bin Mihsan. Nah, dengan antum hadisnya bahwa setiap kala Rasulullah SAW menyebutkan ada 70 golongan, 70 ribu golongan dari umat ini masuk surga bila isab wala azab tanpa isab dan tanpa azab sahabat bingung siapa mereka mereka ini jangan-jangan beliau-beliau ini adalah orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, jangan-jangan beliau beliau itu adalah orang yang menemani sahabat Rasulullah SAW, menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang apa kalian membicarakan yang 70 ribu itu? Kamu masuk surga tanpa kesabaran ada. Kemudian dijelaskan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka mereka adalah alladzina hum la yastahun wa la yatahun wa la yatajawun wa ala rabbihim yatawakkalun bahwasanya mereka itu adalah yang tidak pernah meminta rukyah dan tidak minta dicai berobat dengan besi panas ya. Walaupun kau dan tidak pesimis dalam hidup jangan pesimis tapi optimis. Walaupun dia tidak dan ya, kepada roh mereka itu bertawakal. Sahabat Mekhsan, Sokasha Ibn Mekhsan radiyallahu anhu, minta sama Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Untuklah hal yang ajal minhum. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah, agar aku terboleh dari dan beliau-beliau itu. Kata Rasulullah SAW, Anta minhum. Kamu dari golongan mereka. Kemudian Pak, ada orang yang minta juga pak, ya kan? Berdiri, ya Rasulullah, Allah alaihi an ada minhum. Ya Rasul, ya Rasulullah, doakan aku agar aku tergolong dari belum itu juga. Bagaimana? Okey, kata Rasulullah SAW. Sabab kabir, okey. Karena sudah terdahuluan, okey. رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد Ikhwati'azakumullah Yang ketiga Yaitu penggambaran seorang sahabat seperti Hamamah bin Abu Ahmamah Ad-Dawsi Dinyatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari bahawa Hamamah pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang keempat penggambaran dari salah seorang sahabat bahawa dia adalah Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kelima, pengakuan dirinya sendiri bahwa dia seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya setelah diketahui tentang adalah itu keadilan orang tersebut. Jangan-jangan orang itu mengaku sahab sahabat ya kan di tahun yang ke 300 hijriah misalnya. Ya. Di tahun yang ke 300 hijriah. Ya. ya kan? Orang semacam itu kelihatan bohong, bohongnya. Ya. Baik. Ya. Ikhwan azza wa Kemudian poin yang ketiga, jumlah para sahabat. Bahasa tidak ada kepastian bulat untuk mengetahui jumlah sahabat. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahawa jumlah mereka lebih dari 100 ribu sahabat. Subhanallah. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Tatkala beliau menceritakan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam haji ibadah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat dibukaku sahabat yang banyak orang sepanjang mata memandang. Demikian pula sebelah kanan dan sebelah kiri. Belakang sejauh pandangan memandang sejauh mata memandang betapa banyaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melihat bagaimana tata cara berhaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan bahwasannya pendapat yang terkenal adalah pendapat Abu Zur'ah Ar-Razi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah meninggal meninggalkan 114 ribu sahabat ya 114 ribu sahabat di mana mereka mendengarkan dan melihatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menunjukkan betapa banyaknya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para ulama menjelaskan yaitu sejarah-sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang terkenal siapa itu pak? Ibn Hajar Al Asqalani Al Shafi'i menulis yaitu kitab Al-Isabah di Tamyizi As-Sahabah dan saya banyak menukil dari dari beliau yang bisa merujuk ke aslinya Al-Isabah di Tamyizi As-Sahabah ya baik kita melanjutkan poin yang sebelum terakhir Oh cepat ya kalau ada orang kalau ada ucapan sebelum terakhir itu kan ah, sudah mau habis ini enaknya. Tidak eh, ngantuk. Iya Pak. Iya Bu. Saya katakan poin sebelum terakhir. Ya. Yaitu siapakah sahabat yang paling utama? Sahabat yang paling utama secara mutlak adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan nama beliau adalah nama lengkapnya siapa? Yaitu Abdullah. Tapi beliau lebih terkenal dengan Abu Bakar. Eh, Abu Bakar As-Siddiq. Eh, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini nama beliau adalah Abdullah bin Utsman Ya, Uthman ini lebih terkenal dengan Abu Quhafa. Ya, bapaknya Abu Bakar. Ya, Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa namanya adalah Uthman. Ya, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Kaab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Tamimi Ketahuilah bahawasannya Sahabat-sahabat yang di antaranya Abu Bakar ini adalah jelas di sini adalah dari Quraisy. Dan 10 sahabat yang hendak kita bahas semuanya dari Quraisy. 10 sahabat yang dijamin masuk surga semuanya dari Quraisy. Ya. Ini yang pertama dan ini yang paling mulia. Ini yang paling mulia. Ya, kita menyoroti yang mulia atau yang tidak mulia? Yang mulia agar kita minimal mencontoh, ya, menteladani. Nah di sini keutamaan Abu Bakar ini dan sebelumnya ya kita lanjutkan saja ya setelah Abu Bakar siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan ini kesepakatan berdasarkan kesepakatan ah, ahli sunnah wal jamaah ulama ahli sunnah kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib sesuai dengan urutan khilafah Pak sesuai dengan urutannya khilafah Bu ya berurutan yang paling mulia umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakr kemudian Umar ittifaq tidak ada persengketaan dalam masalah ini dalam hadis sunnah bahwasanya yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Lakilah. Kemudian yang ketiga ada yang mengatakan khilaf. Ada yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib dan ada yang mendahulukan Uthman bin Affan. Tapi pendapat yang rajih adalah yang mendahulukan Uthman kemudian Ali. Saya ulangi sesuai dengan urutan khilaf khilafah. Ya. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kemudian ya, dan ini kemudian setelah empat orang itu ya, disusul dan disempurnakan enam orang lagi di kalangan sahabat sehingga kita menjadi sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga. Selain empat tadi itu ditambah yang kelima itu Talha bin Ubaidillah yang keenam bin Zubair bin Awal yang ketujuh Sa'ad bin Abu Waqqas yang kedelapan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nubail yang kesembilan Abdurrahman bin Auf yang kesepuluh adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Amin hadhil ummah ya Baik. Sekarang kita menginjak poin yang terakhir yaitu mengenal secara singkat 10 sahabat ya. ini sesuai dengan kecukupan waktu ya. baik, mengenal secara singkat 10 sahabat yang dijamin masuk surga Semua 10 sahabat ini disebutkan dalam dua hadis ya disebutkan dalam dua hadis disebutkan oleh Imam Thahawi yakni syarah Imam Thahawi Ibn Abdul Aziz ya Ibn Abdul Aziz yang meninggal pada tahun 792 Hijriah beliau menyebut menyebutkan yaitu bahwasanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu termaktub dalam salah satunya yaitu hadis Sa'id bin Zaid. As-Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dia berkata Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu Aku bersaksi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku mendengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asratun fil jannati ada 10 orang yang dijamin masuk surga an-nabiyyu fil jannati nabi di dalam surga Nabi dijamin masuk surga Otomatis Orang yang Paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tempatnya dari surga Itu Nabi SAW Yang kedua wa Abu Bakrin fil jannati Abu Bakar juga Di surga Wa Umar fil jannati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di surga سدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشرة Katanya Said bin Zubair bahwasanya 10 orang itu masuk surga dan masuk surga yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Yang ketiga yaitu Utsman, yang keempat maksud saya Utsman bin di surga. Wa Ali fil jannah. Yang kelima yaitu Ali bin Abi Thalib di surga. Wa Talha fil jannah. Talha Ibnu Ubaidillah surga. Yang ketujuh was Zubair bin Jannah, Zubair bin Awwal surga. Was Sa'd bin Malik bin Jannah, Sa'd bin Malik adalah Sa'd bin Abi Waqqas dalam surga. Yang kedelapan wa Abdurrahman bin Auf bin Jannah. Maaf yang kesembilan wa Abdurrahman bin wa Abdurrahman bin Auf bin Jannah. Abdurrahman bin Auf di surga. Kemudian kata Sa'id bin Zaid, "Walau syi'tu lastabitul 'ashir." Seandainya aku menginginkan, pasti aku akan sebut yang ke-10 ini. Qala Rabi hadis, faqalu mengatakan itu Sa'id bin Sa'id, Sa'id bin Zaid mengatakan, "Faqalu man huwa?" Rasulullah bertanya-tanya, "Siapa yang 10 itu?" Ya. Qala dia berkata begini, "Sa'id bin Zaid." Sa'id bin Zaid. Ya. Yaitu Sa'id bin Zaid orang yang ke sepuluh dijamin masuk masuk surga. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Imam Ahmad dan dinyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadisun sahihun. Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi mensahihkan hadis ini. Baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Wan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu بس النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد وسنده صحيح Dari Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga, Talha di surga, Az-Zubair bin Awam di surga, Abdul Rahman bin Auf di surga, Wasil bin Zaid bin Amr bin Nufail di surga. Wa Abi wa Abu Ubaidillah wa Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Sembilan Ya Semuanya ini adalah dalam sur surga Dalam hadis ini siapa yang tidak disebut di sini? Ha? Yaitu Sa'ad Ibn Abi Waqas Sa'ad Ibn Abi Waqas Tapi disebut hadis yang pertama Yang pertama dari itu Yaitu disebutkan Sa'ad Ibn Amman Sa'ad Ibn Malik Yaitu Sa'ad Ibn Abi Waqas Ya Radiyallahu ta'ala ala sahabati ajma'in. Jadi ini sepuluh semuanya ini dijamin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin beliau-beliau ini masuk surga. Baik. Kita mulai dari yang pertama, yang paling afdal dari umat ini, yaitu أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntum muttaqidan min ahli al ardh khalilan, lattaqadtu Abu Bakr khalila." Kata Rasulullah SAW Seandainya aku menjadikan Dari penghuni Permukaan bumi ini menjadi Teman akrab Teman jadi khalil ya. Dan khalil ini adalah Teman yang paling tinggi ya. Kekerabatannya, kekaripannya Paling tinggi ya. Ulama menyebutkan Al-Hullah Fokul Mahabbah kadang-kadang Khalil ini adalah lebih tinggi derajatnya daripada Habib ya sehingga Rasulullah SAW mengatakan seandainya aku menjadikan di permukaan bumi menjadi Khalil menjadi teman yang karib lattakhattu Abu Bakar Khalila seandainya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini menjadi orang yang aku senang cintai pasti aku akan menjadi Abu Bakar dan sebagai Khalil ya yeah menjadikan khali. Oleh kerana itu Rasulullah SAW dikatakan Khalilullah. Ya. Ibrahim dinamakan juga Khalilullah. Dan ini adalah khusus untuk dua Nabi. Ya, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah dan Muhammad SAW adalah Khalilullah. Ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dari Umar bin As radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ya'budu manusia yang mana sih yang paling kamu cintai oleh Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah manusia yang mana yang paling kamu cintai? Jawabannya Rasulullah SAW adalah Aisyah. Kemudian kultu yaitu Amr bin Auf mengatakan, gua menyerijah. Hadapun di kalangan orang laki-laki, siapa yang kamu cintai? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Abuha, ayahnya, ayahnya Aisyah, ya, yang tertua, ya kan? Anaskah putrinya Abu Bakar Yang mertuanya dan juga Teman karibnya Ya Ilhuma bin ghari Yaqul lisari la ta'zal inna Allah ma'ana Ayat ini turunnya kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Dan kalau beliau berada di gu Di gua Ya Yaqul lisari Siapa sahibnya? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ia pun sahabilah ta'zan Inna Allah Jangan takut kamu Ya kan Walaupun orang kufar Kemudian sudah di atas Di atas apa Di atas bulan gua Jangan takut Inna Allah Ma'ana Sunnya Allah SWT Lagi bersama Bersama kita Ya Kemudian Kultu Yaitu Amr bin Al-As Mengatakan lagi Thumma man Kemudian siapa lagi Aisyah sudah sebutkan Wa min ar-rijal abuha hayani Allah radhiyallahu anhu. Sumaman. Tanya lagi sama Amr bin As, qala Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah menyebutkan beberapa beberapa orang. Ya. Hadis ini adalah hadis sahih. Tidak ada keraguan tentang keaslian hadis ini dan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ifadzakumullah. Eh, Ya. Kalau ceritanya Abu Bakar radhiyallahu anhu panjang lebar. Beliau memegang kekuasaan khilafah setelah Rasulullah SAW berapa lama Bapak-bapak Ibu-ibu? Hah? Dua tahun ya. Dua tahun. Ya. Kalau Umar atau Sepuluh tahun. Dua tambah sepuluh 12 berarti berikutnya ada 12 tahun yaitu Uthman Affan radhiyallahu taala. Berikutnya ya 12 sampai 12 28 24 kalau digunakan jadi 6 berapa tadi? 30 ya, itulah kekuasaannya Nabi Thalib radhiyallahu anhu. Ya digabung dengan an dan juga ha hasan sehingga genap kata Rasulullah sallallahu bahwasanya kekuasaan nubuwah itu adalah nabawiyah di dalam sana 30 tahun 30 tahun dengan Abu Bakar 2 tahun Umar bin Khattab 10 tahun 12 Umar bin Affan 12 tahun min amal balik enam tahun genap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiga puluh tahun. Wajahulillah kita melanjutkan kepada orang yang terbaik yang kedua yaitu Al Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nama lengkap beliau yaitu Umar bin Al-Khattab bin Mubayy Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Ya, sebutan Amirul Mukminin adalah sebutan yang pertama kali diberikan kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam hadis iqtadu billadain min ba'di Abi Bakar wa Umar hadis rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad wa Shalih Hafiz wa Dhahabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohlah ambillah suri teladan dari dua orang setelahku Abu Bakar wa Umar disebutkan Abu Bakar Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu ya pemberani ya sampai setan saja takut ya setan itu takut ya sebagai mana sebutkan dalam hadis ya eh hanya bin Khattab والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك رواه البخاري ومسلم kata Rasulullah SAW لا wahai Ibn Khattab والذي نفسي بيده إن uslub al-qasam demi zat demi Allah Subhanahu wa taala Ini zat yakni demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku di tangannya di tangan Allah Subhanahu wa taala ma lakiyaka syaitanun salikan fajjan tidak ada satu syaitan pun yang bertemu dengan kau yang meniti satu jalan illa talaka fajjan ghayra fajjika melainkan syaitan itu akan berjalan di jalan yang lain dari jalan yang kamu titih jalan yang kamu tempuh takut syaitan dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu yang akan manusia syaitan takut aduna al-mubin musuh kita yang di atas syaitan takut sama Umar Khattab radhiyallahu anhu Ya. Jangankan orang-orang yang hidup di zamannya pemberani, tidak takut. Ya. Adakah jiwa seperti Umar? Kita butuh jiwa jutaan jiwa seperti Umar. Khattab radhiyallahu anhu. Syaja'ah berani di atas kebenaran. Kebenaran. Kenapa Rasulullah kau singit-singitan bahasa si jual-jual ini? Singit-singitan berdakwah ini. Bukankah kita di atas kebenaran? Umar pun tetap ingin untuk dakwah secara jahiliyah. Ya, secara jah jahiliyah menunjukkan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu salam. Ikhwati azakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga disebutkan pula dalam hadis yang sahih pula Bukhari dan Muslim. Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kana fil umami qablakum muhaddatsuna fa in yakun fi ummati fiikum ahadun fa in 'Umar bin Khattab minhum." Rawahu Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fadkana fil umami qablakum muhaddatsun. Sungguh telah ada pada umat-umat kalian sebelum kalian itu adalah muhaddatsun. Yaitu dikatakan muhaddatsun katanya Ibnu Wahab ditafsirkan muhaddatsun ini mulhamu. Orang-orang yang telah mendapatkan il ilham. Orang-orang yang telah mendapatkan inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ini. Ya, Kata Rasulullah SAW, فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّةِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرْ بن Khattab minhum. Seandainya, ya, jikalau atau jika di umatku ini ada salah satu di antara mereka orang yang mendapatkan ilham, فَإِنَّ عُمَرْ بن Khattab minhum. Sungguh Umar bin Khattab itu adalah tergolong dari mereka-mereka Orang-orang yang telah mendapatkan il, ilham Ya Seperti di antaranya tadi itu, yaitu dakwah dengan jahat. Akhirnya Rasulullah juga dakwah dengan jahat sampai Islam ini menyebar ke seluruh dunia. dunia. Tentang azan, ya, Umar bin Khattab juga mimpi azannya. Bagaimana seperti azan yang kita dengarkan sekarang ini? Mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah tidak semua orang, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mukhlisin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ifati ya, azzaakumullah. Kemudian yang ketiga Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan julukan Dzunnurai. Dzunnurai. Kenapa disebutkan Dzunnurai? Apa maksudnya Dzunnurai? Orang yang mempunyai memiliki dua cahaya. cahaya. Ya. Nama beliau adalah Uthman bin Affan bin Abu Auf As bin Umayyah bin Abu Samsh bin Abu Manaf Al-Umawi. Di antara kelebihan fadilah atau fadail dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu secara khusus bahwasanya beliau ya mendapatkan julukan Dzul Nurain karena beliau mengambil putri atau dua putri Rasulullah SAW. Siapa itu pak? Siapa itu? Rukayyah dan Ummu Kalsum radhiyallahu anhumah. Ya. Utsman bin Affan mengawini dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah kemudian Ummu Ummu Kalsum radhiyallahu anhuma ini adalah merupakan kekhususan kelebihan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian kelebihan yang lainnya bahwasannya malaikat itu pak malaikat itu bu malu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ya yeah. Bagaimana demikian? Sebaiknya sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Muslim. Saya bacakan di sini disebutkan dalam kitab At-Tahawi, Syarah Tahawiyah. Ya. Kata beliau wa fi sahih Muslim dalam sahih Muslim anak Aisyah radhiyallahu anha qala jadi Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajhu fi baitihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahnya ini siapa yang menceritakan istri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha ya, yang tidak pernah kawin dengan seorang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha yang lain semuanya janda pak Semuanya darah dan jenazah. Ya. Yang jadi cuma Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan suatu ketika wasnya Rasulullah SAW tidur di rumahnya. Kasifan anfatidaihi awsaqaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW membuka kedua pahanya. Atau kedua betisnya. Ya. Mungkin tersingkap ya Pak ya. Mungkin. Fasta'dan Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin untuk untuk masuk. Alhamdulillah, wawalakirkan hal. Ya, diizinkan Abu Bakar, ya, tetap dulu rumah tangga Rasulullah SAW, walaupun ini mantunya. Ya, takut nanti terlihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat oleh orang lain. Minta izin, minat adab, termasuk dari adab, minta izin kepada Rasulullah SAW. Fa'adhinalah. Lalu, Rasulullah SAW memberikan izin kepada Abu Bakar itu masuk wa walatil hal posisi tetap ya berbaring dan yakni kedua lututnya atau kedua eh, kedua lututnya kelihatan ya di sini disebutkan anfaqidaihi aw saqaihi kedua pahanya atau kedua betisnya kelihatan masuk Abu Bakar dalam kondisi tetap aja fa tahaddatha ngobrol ya thumma sta'adha Umar Kemudian datang orang yang kedua, ya orang terbaik kedua itu Abu Bakar eh, Umar atau Rasulullah minta izin juga, ya. Fa'adinalah. Lalu Rasulullah juga memberikan izin juga pada wanita khatib Rasulullah. Wahyu tika, wahyu ala tika hal. Seperti kondisinya yang pertama tetap aja berbaring dan ya kelihatan apa itu uh, betisnya, ya betisnya. Tetap ada dan ngobrol. Semua setelah dengan Uthman. Kemudian datang orang yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu minta izin juga. Fajalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawwa thiyabahu Ya. Lalu Rasulullah SAW duduk yang asalnya berbaring nyaman-nyaman, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW duduk. Fajarah sahabat dia bahu. Kemudian beliau membetulkan pakaiannya yang kelihatan sebagian apa itu kedua batasnya ditutup sama Rasulullah SAW memperbaiki. Fadhala kata adzata. Lalu duduk masuk dan ngobrol-ngobrol. Falam makoroj. Ketika beliau beliau ini keluar, ya, Qalat Aisyah berkatalah Aisyah radhiyallahu anha Daqala Abu Bakr falam tahussa lahu wa lam tubalihi Abu Bakar masuk kamu menyambutnya dengan nyanyi dengan santai aja dengan santai dengan ramah dengan senang hati dengan santai ya wa lam tubalihi dan kamu tidak yang ini memperhatikan dalam artian ya, sampai tidak memperbaiki seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang, ثم دخل عمر فلم تهجد له ولم تباليه. Demikian pula datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kamu juga nyantai aja, ya, menyambut dengan santai. Ya. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. Kemudian datang orang yang ketiga Uthman Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dud anda duduk wahai Rasulullah SAW. Ini ucapannya Aisyah radhiyallahu anhu. Kamu duduk wahai Rasulullah SAW dan mem memperbaiki dan membaguskan, ya, merapikan posisi duduknya. Fakal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم السبدة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة tidaklah pantas aku malu dari yang mana malaikat para malaikat itu malu darinya itu Uthman radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih diberi Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwati hasanullah, ini menunjukkan keagungan seorang tokoh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga menunjukkan keagungan dan terutama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagaimana juga disebutkan dalam sahih juga Sahih Bukhari bahwasanya tatkala bai'atu ridwan bai'atu ridwan ya disebutkan di sini lamma kana yawmur bai'atu ridwan anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tatkala bai'atu ridwan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah ya wa kana bi'atu ridwan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah dan bai'atu ridwan terjadi setelah Utsman bin Affan pergi ke Makkah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kondisi bagaimana Makkah aman atau tidak karena beliau-beliau ini hendak umrah ya Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biadil yumna. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Tatkala bayat Ridwan, Rasulullah SAW mengatakan dengan tangan kanannya ini, Rasulullah SAW mengatakan, Hadihi yadu Uthmana. Hadihi yadu Uthmana. Bahwasannya tangan kanan ini sebagai pengganti dari tangannya Uthman untuk bayat, untuk janji setia kepada Nabi SAW untuk memerangi orang kufar Quraisy ya. Hadihi yadu Uthmana Fadara biha ala yadihi Faqala hadihi lu Uthman ya. Tangan kananku ini kata Rasulullah Sebagai pengganti dari Bayatnya Uthman Radiyallahu anhu. Hadhihi li Utsman, dan tangan ini adalah sebagai pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wal hadits sahih akhrajahu Bukhari wa ghayruhu. Kepada Allah Berapa tadi jumlah orang yang sudah mengikuti Bayat Ridwan? Hah? 1400 lebih sahabat 1400 sahabat lebih yang mengikuti Be'atul Ridwan dan mereka-mereka itu dijamin masuk surga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sabda hadis yang sahih riwayat Muslim la yadkhulun nar ahadun bali'at tahta asy-syajarati tidak ada seorang pun yang masuk neraka jadi setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baiatul ridwa sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an sahabati ajma'in ikhwati anzakumullah ini sekelubit ya di antara fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya tutup dengan fadilah yang terakhir yaitu empat atau tokoh yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ya bahwasanya nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Hashimi al-Qurashi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengawini putri kesayangannya Fatimah ya Fatimah dan ayahnya Hasan wal Hussein sebab al-jannah ya penghuni dua penghuni surga ya dua pemuda penghuni surga ini Hasan wal Hussein baik di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib ini yaitu yang pertama selain beliau adalah Amirul Mukminin yaitu orang yang telah memegang khilafah yang keempat setelah Utsman bin Affan setelah terbunuhnya Utsman ya di antaranya ada disebutkan dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Para Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu misalnya sekaligus mantunya ya <clears throat> kata Rasulullah sallallahu anta minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di rawahu Bukhari wa Muslimun wa ghayruhuma kata Rasulullah sallallahu kepada Ali anta minni bi manzilati Harun min Musa engkau wahai Ali ya dariku seperti kedudukan Harun dan Musa illa annahu la nabiyya ba'di hanya saja tidak ada nabi setelah setelah aku ya baik ini yang pertama yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika peperangan Khaibar la'atiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aku akan memberikan dalam peperangan Khaybar ya pada tahun yang ke 7 Hijriah Rasulullah SAW mengatakan la'tiyanna ra'ata qadan rajulan aku akan memberikan ke apa itu bendera ini ya bendera ini kepada seorang lelaki yang mana orang lelaki ini adalah yuhibbu yuhibbu Allah wa rasulahu mencintai Allah dan mencintai Rasul Apakah cukup itu? Tidak kata Rasulullah. Wajibullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang laki ini yang akan membawa bendera ini. Ya. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang ini. Allah tak. Allah bu yang mencintai orang ini dan Rasulnya juga. Para sahabat siapa ini ya? Sopo ini yo. Ya? Ya, gitu Pak ya. Ya sedikit intermezzo Pak. Biar tidak ngantuk. Iya. Faqala ud'uni aliyan. Panggilkanlah padaku. Ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang dimaksud adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah mencintai dan Rasul mencintai dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ud'u li aliyan fa'tiya bihi armadan فبصق بعينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه Panggillah kepadaku, panggilkanlah kepadaku ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu dibawa Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu beliau sakit mata Ali bin Abi Thalib. Ya, fa basaqa bi 'ainaihi. Lalu Rasulullah maaf meludai di kedua matanya ini. Ya, yang meludai Rasulullah bukan kiai, bukan ustaz, bukan orang saleh. Rasulullah khairul bashar, manusia terbaik. Fa basara fi ainihi. Lalu Rasulullah SAW meludai kedua matanya ya dan sembuh ya. Wadah-wadah fa'arroyat ilaih Kemudian diberikan Rasulullah SAW Rayah tadi itu bendera tadi diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Fa Allahu alaihi wa Subhanahu wa taala memenangkan perang Khaybar itu ya bendera ini dibawa Ali bin Abi Thalib. Ini jelas sekali kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Itu diantara keutamaan Ali bin Abi Thalib dan juga semua empat orang sahabat ini, ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali termaktub dalam satu hadis, ya dalam hadis Irbad ibnu ibnu Sariyah, hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. alaihi wasallam qala wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarqat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub wa sa rasulullah sallallahu memberikan nasihat kepada kita sebuah nasihat yang menyentuh hati ya wa zarqat minha al-uyun sehingga berlinahlah air mata ya wa wajilat minha al-qulub dan hati juga menjadi takut Faqala qailu ya Rasulullah wa ka'anna hadhihi mu'jizatun wad'in Ada seorang yang berkata wahai Rasulullah seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir seakan-akan nasihat yang terakhir yang dikumandangkan oleh Rasulullah SAW فَمَاذَا تَعْهَدْ إِلَيْنَا Lalu, apakah yang engkau Janjikan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala tu'sikum bisabil ta'ati." Aku berwasiat kepada kalian untuk taat dan mendengarkan dan taat. Ya. Mendengarkan dan taat. Fa inna man ya'ish minkum ba'di fa sayaktilafun katsiran. Karena sesungguhnya Orang yang hidup di antara kalian itu setelahku Akan melihat Persengketaan-persengketaan Ikhtilafat Perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali Lalu bagaimana semacam itu? Ya semacam ini saat, saat ini Banyak perbedaan-perbedaan Orang menjadi bingung orang jadi confused bagaimana semuanya mengaku yang benar semuanya mengaku yang yang benar kata Rasulullah SAW fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-kulafa al al-mahdiin min ba'di maka kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sunnah otomatis yaitu yang maksud dalam situ adalah kitabullah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di dan sunnah para Khulafah Ar-Rashidin Al-Khulafah Ar-Rashidin Al-Mahdiin Iaitu Abu Bakar Umar Uthman Wa Ali radhiyallahu anhum jami'in yang mana beliau beliau adalah orang yang telah mendapatkan hidayah mendapatkan petunjuk setelah aku tamassaku biha tamassaku biha berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah itu wa'udhu 'ala bin nawajili dan gigitlah di atas sunnah itu dengan gigi gerakan. Ini menunjukkan kinerja suatu, yaitu kiasan bahawa agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah pada bulan Rasul ini. Sebagaimana kita menggigit sesuatu dengan gigi gerakan. Maka gigitan tidak akan, tidak akan lepas. Ya. Bisa jadi kalau kita menggigit jari jemari kita ini dengan gigi gerahan, ya dengan gigitan yang penuh kekokohan, ya bagaimana? Tidak bisa dicabut. Ya. Jadi kalau anda apa Okay. Ya, membuka membuka ininya baru bisa dicopot sih jari jemari tadi. Tamassaku biya wa 'alaikum nawajib Pegangilah sunnah Rasulullah SAW dan kulafah Rasulullah SAW tersebut Dan gigitlah dengan gigi geraham Wa iya kubu muhdathatin umur Fa inna kulla muhdathatin Fa inna kulla bid'atin dolalah Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru-baru Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah Sesat Hadis ini adalah hadisul sahihun disahihkan oleh Muhibban dan Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan perdana ini yang merupakan yakni pemanasan ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kepada kita di pada kesempatan yang lainnya ya Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kami mohon maaf ada segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, ya. Ada beberapa saat saja ada yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan secara langsung beda. Yang keras pak, yang keras, yang keras. Yang keras ya. kepada Bapak Bapak siapa Bapak? Bapak Ibrahim, Bapak Ibrahim Nabi eh, tentang penjelasan definisi sahabat tadi sudah disebutkan bahwa siapa saja laki maupun perempuan ya ya laki maupun perempuan yang bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang tidak terbatas satu menit, dua menit, satu jam, satu hari, satu pekan, bulan, satu tahun, sekian tahun, ya dan memeluk agama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, ya walaupun mungkin pernah murtad kemudian kembali lagi dan meninggal dalam keadaan Islam itu dinamakan sohab sahabat. Nah kalau orang yang beriman tidak bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di zaman itu tapi tidak ketemu sama sahabat mungkin karena rumahnya jauh ya kan rumahnya jauh maka tidak dinamakan sahabat ya mungkin dia mungkin pernah bertemu dengan salah satu sahabat Abu Bakar Umar dan seterusnya dan yang lainnya maka dinamakan tabi'in dinamakan apa Pak Ibrahim Tadi. ya. yang tidak melihat tabi'in ya kan tidak melihat sahabat tapi melihat tabi'in dinamakan tabi'ut tabi'in dinamakan tabi'ut tabi'in dan tiga generasi ini Pak Ibrahim adalah generasi keemasan yang generasi yang tidak bakal terulang lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi kepada tiga generasi ini. Hadis yang saya sampaikan tadi dalam Bukhari Muslim. Rekomendasi Qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia Pak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zaman yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuai dengan apa? Yaitu sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian orang berikutnya itu Jabidah, Jabidin dan kemudian berikut generasi berikutnya yaitu Jabid, Jabidin. Tiga generasi ini adalah generasi yang terbaik. Ya, karena Rasulullah adalah manusia terbaik. Tentu orang-orang yang di samping-sampingnya juga orang-orang pilihan, orang-orang baik pula sebagaimana akad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah berkata mensifati bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata innallaha ta'ala disebutkan dalam kitab uh, itu Syarah Aqidah Thahawiyah halaman 696 ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mensifati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mas, jangan malu mas. Di muka ngantuk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah ta'ala nazara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati Lalu Allah SWT mendapatkan mendapatkan bahwanya hati Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati hamba-hamba yang ada ini. Fakfahul nasihi. Lalu Allah SWT memilihnya untuk dirinya sendiri sebagai Rasulullah sebagai delegasi Allah SWT. Fakta'atu fakta'atu birisalatih atau birisalatih lalu Allah Subhanahu mengutusnya dengan misinya dengan risalahnya yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ثم نزل في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحاب خير قلوب العباد lalu Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba-hambanya ini setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Allah taala mendapatkan bahwa sahabatnya Hati para sahabat-sahabatnya Inilah adalah hati yang paling baik Di antara hamba-hambanya Faja'alahum muza'udara'an nabiyihi Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan para sahabat-sahabat ini Sebagai para menteri-menterinya Menteri-menteri Nabi SAW Pendamping-pendamping Nabi SAW Ya yeah yuqatiluna ala dinih para sahabat Rasulullah SAW ini membela agama Allah Subhanahu wa taala membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taruhannya Pak nyawa Pak di zaman sahabat Rasulullah SAW kalau kita apa apa yang kita perjuangkan ya memperjuangkan jenggot saja kadang-kadang beratnya naudzubillah ya. kalau para sahabat menumpahkan menumpahkan darah jiwa Pak yang dikorbankan untuk apa li'la'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yuqatiluna ala dini mereka-mereka itu beliau-beliau itu berperang di atas agama Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famara'u muslimun hasanan فَوَعِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا فَوَعِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ Apa-apa yang dilihat oleh kaum muslimin siapa kaum muslimin di sini? Para sahabat Pak. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka itu adalah di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'au sayyan fa 'inda Allah sayyun. Dan apa apa yang dilihat oleh beliau dari para sahabat itu jelek, maka itu adalah jelek pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ubat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak berlebihan kalau dikatakan ucapannya Abdullah bin Mas'ud itu mirip-mirip ya mirip dengan kenabian kalau belajar bersama Nabi otomatis ya? Otomatis Hikmat ilmunya dalam ya? Wallahu a'lam Bismillah Adapun ya Pak Ibrahim ya adapun kalau ada perempuan-perempuan ada Aisyah ada Hafsah ada Ummu Salamah ya kan dan yang lainnya dan yang lainnya tidak dinamakan sohab, sohabat, tapi sohadiah. Iya. gitu Pak Ibu. Ya sohadiah. Jadi perempuan ibu apa itu sohabat perempuan dinamakan sohadiah. Walaupun kata-kata sohabat itu juga mencakup laki dengan perempuan. Oleh karena itu dalam ta'rifnya tadi ada apa? Man lakiyan nabiyya. Man lakiyan nabiyya. Dalam bahasa Arab, Pak. Dalam bahasa Arab, man itu adalah yuridul umum. ya lebih umum rajulan wa dzakaran wa unta ya rajulan wa imra'ah baik laki-laki maupun perempuan ya laki maupun perempuan masuk dalam man siapa yang menemui nabi ya laki Pak ya dia perempuan Bu itu Pak Ibrahim ya yang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dia nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal kematian itulah sahabat. Kalau laki namanya sahabiyun, kalau perempuan sahabiyatun. Begitu wallah taala bisawab. Panitia masih ada waktu? Pertanyaan Ustaz, apa yang kita lakukan jika kita melihat orang yang mengaku-ngaku Nabi? Ya, ini jawabannya. Ya, apa yang kita katakan? Bahwasanya dajjal. Ya, dajjal itu pembohong besar. Ya, pembohong besar tidak ada Nabi kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Ya, tidak ada nabi setelah diutusnya Muhammad bin Abdullah SAW. Kalau ada yang mengaku nabi kan dalam terjadi pembohong besar, pembohong besar jangan dipercaya, ya. diabaikan saja, jangan diekspos, ya. jangan diekspos itu sampah, ya. lebih dari sampah. Ya. Demikian. Yang kita lakukan ya yaitu kita hal apa itu? Kita sikap kita apa? Ya kita abaikan saja. Ya, yang jelas itu adalah pembohong besar, pendusta besar. Ya. Allah alam, ya Pak. jadi saya mengatakan ada sunnah Rasulullah dan sunnah ulama akurasi itu. Nah. Perbedaannya apa? Sorry. Beliau bertanya apa perbedaan antara sunnah Rasulullah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata hadis sebutkan alat itu sunnati, sunnati alat belajar atau tidak dan hina bil mimba. Baik. Perbedaannya yaitu kalau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mutlak wajib kita kita apa? kita ikuti ya tetapi perbuatan person per, person ulama rasidin perbuatannya ya, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak boleh kita ambilnya jadi kalau mengikuti sunnah Nabi SAW harus mutlak wajib. Wajib untuk diambil sunnah Rasul mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Tapi mungkin salah di kalangan para sahabat yang empat ini karena kita yakin bahawa beliau benar bukan maksum. Tidak maksum. Bisa jadi dari empat-empat ini ada kesalahan. Boleh kita ikuti orang salah? Bukan yang salah, Pak. Bukan yang salah. Kan gitu, tidak boleh ya. Bisa jadi, saya belum bisa memberikan contohnya Mungkin di antara para, para hadir mungkin bisa memberikan contohnya ya kan? Al-Muhim, bahwasannya Oleh saya disini disebutkan ya. Saya tadi pernah membaca sekilas Nah ini disebutkan di sini وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين بالفضل كترتيبهم في الخلافه يعني keutamaan para khulafa rasyidin sebagaimana tertibnya dalam khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali ya. Baik. كترتيب في الخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال Nabi Abi Bakar wa Umar. Ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-Imam al-Qadhi Ibn uh, eh, Abdul Izz al-Hanafi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ya. Walam yahkum hatinya tidak fil af'al. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada kita untuk menteladani dalam perbuatan ya illa diakibatkan dua kecuali ya untuk Abu Bakar dan Umar ya kecuali Abu Bakar dan Umar sebagaimana tadi disebutkan ya kan ikhtadu billadaini min ba'di Abu Bakar Umar ikutilah kalian dengan dua orang setelah aku itu Abu Bakar dan Umar ya kemudian kata beliau faqala ikhtadu billadaini min ba'di Abu Bakar Umar Lalu Rasulullah bersabda, ikutilah dengan dua orang setelah Abu Bakar dan Umar. Wa farqun baina ittiba'i sunnatihi wal ittiba'i bihim. Ada perbedaan antara mengikuti sunnah mereka dengan mencontoh, menteladani beliau-beliau itu. Nah ini harus dibedakan. Ittiba' sunnatih dengan al-tidak. Al-tidak itu menteladani, meniti jalannya, ya. Farqun baina ittiba' sunnatihim wal ittida' bihim. Fa hal Abi Bakr wa Umar farqun baina al-Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi kondisi Abu Bakar dan Umar ya di atas kondisinya Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Intaha kalamuhu. Ya, karena ada perbedaan-perbedaan ya terjadinya peperangan pada zaman Musa zamannya Ali bin Abi ya kan Sifin, peperangan Sifin antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma perselisihan Baila al-khilafu syak Perselisihan itu tidak baik Perselisihan itu adalah Tidak baik Kita contoh Perang Sama teman Sama saudara Tidak boleh Tidak boleh tidak boleh ya karena mak imam empat ini tidak maksum ya kan bisa jadi salah manusiawi wajar manusia biasa Selain dengan al-ambiyah wal rusul ma'sumin. Ya, dan itu adalah i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Ya kan? Ya. Baik. Jadi itu adalah seperti contoh ya, percikan dari contoh-contoh yang sekian banyak kasus-kasus di antara Ali bin Abi Thalib dan lainnya dan semuanya menganggapnya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sendiri Uthman radhiyallahu anhu mujtahid katibul wahyi la ada termustahil dia juga beristihad sebagaimana Amr bin Hanbal beristihad ya dua-duanya adalah istihad tidak boleh kita menyerahkan salah satu la tasubbu ashabi jangan kalian mencaci maki para sahabat sahabatku jangan menyerahkan saya dengan orang syiah mencaci para sahabat tidak ya na'udhu billah siapa anda ini menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ya. khanzir wal kilab mereka itu adalah khinzir dan khanzir ya. Mencari para sahabat Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas disucikan sama Allah Subhanahu Wa Taala diri walau ya Allah anhum warudu anhum Allah rindu kepada beliau-beliau itu dan beliau-beliau juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh diberikan pula untuk al-ittiba' mencontoh dan mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya pula kita dianjurkan untuk memahami Al-Quran ini dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan fahamnya Rasulullah Ummah Wallahu alam sawab kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ha- di hati antum dan yakinlah bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adapun kesalahan kesilapan itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan wastaghfirullah alazim wa jazakumullah khair subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan kami mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab semoga ustaz-ustaz yang berikutnya nanti akan menjawabnya dunia Walakumikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh